بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Čast mi je ispred asocijacije studenta Šahva predstaviti našeg večerašnjeg gosta, profesora Lezna Husembašća, koji će nam se obratiti sa kratkim predavanjem na temu Šihr i urok u našem vremenu.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 wa sallam, volio bih obradovati sve prisutne e, jednim hadisom koji je prenio imam muslim u svom sahihu od Ebu Hureyre radijallahu anhu u je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Mečtema qavmun fi bejti min bujuti Allahi jetluna kitab Allahi wa jetedarasunahu bejnahum illa neželet alaihimu sakine wa gašjethum rahme وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده kad god se skupi grupa ljudi u kući od Allahovih kuća, čitajući Allahovu knjigu, izučavajući je međusobno, spusti se na njih smirenost, obaste ih milost, zatim okruže ih meleći i Allah ih spomene kod onih koji su kod njega. Kaže Ulema, svakog ponaosob, kogod dođe na sjelo gdje se spominje Allahov govor, Allahovo, znanje koje je preneseno od poslanika sallallahu alaihi Allah pred melekima koji su okružili njegovo prijestolje Arš, svakog prisutnog spomeni po imenu i prezimenu, dičeći se njime i hvaleći ga tako pred uzvišenim društvom. A zatim, današnja tema došla je o sihru. Momci su to malo doradili u današnje vremena, ali sihir je sihru u svakom vremenu i u svakom prostoru. Mene je uistinu inspirisala knjiga koja je upravo prevedena i završen je prijevod i u pripremi, ako Bog da, bit će u rukama čitatelja uskoro e, za neki mjesec, a to je knjiga Kako se zaštititi od džina i šetana. Sa dodacima u ruki, sa dodacima o kako zaštititi kuću od džina i šetana isto tako. Tako da će to biti svojevrsna enciklopedija i nastavak na već prevedeno dijelo koje je od istog autora, a to je Oštri mač u bodu protiv zlih sihirdar. Govorit ćemo noćas, ako Bog da o tome šta je sihir kako, kako djeluje, koliki je to grije i nešto o liječenju u vezi sa Sihirom. Sihir je, kažu učenjaci, vid čarolije koji djeluje na čovjeka. I Allah je kaderom odredio da Sihir može djelovati na čovjeka. Kao što kaže Lena kiša smoči čovjeka. Padne na čovjeka i smoči Ili vatra opekne čovjeka. To je Allahovim kaderom tako. Tako i sihir, znači neka djela, neki postupci kada se urade od strane sihirbaza djeluju na čovjeka. Djeluju na njegovu psihu, na njegovo zdravlje, na njegovu dušu, a mogu ga čak i ubiti. Mogu čak i usmrtiti čovjeka i sihir vodi porijeklo od davnina, spominje se čak i u predislamskim narodima koje Allah samo u potpunosti uništio i sprijevio u Kur'anu, spominju se izrazi sihir, sihirbaz, općinjen je. Govorili su ti narodi za svoje poslanike, što znači da je taj pojam bio poznat među njima. Izvor i onaj koji podučava ljude sihru je i iblis, kao glavni učitelj sihirbaza i svih onih koji dolaze. Kako djeluje? Kaže Ulema, djelovanje sihra za čovjeka je još uvijek tajna. Znači ono bukvalno da uđe u srž. Ali suština je u tome da čovjek ili sihrvaz koji pravi sihir stupi u kontakt sa džinom, obično šetanom, koji nakon određenih postupaka koji njemu učini sihirbač djeluje na čovjeka i obično se smješta, kako kažu učenjaci, u mozak. Znači, obično se u mozak smjesti, jer iz u mozgu su centri za pokrete i ostale znači kinofizičke te sposobnosti čovjeka na šta on djeluje i nekada može ukočiti čovjeka pa dolazi do ukočenja određenog dijela tijela, nekada dolazi do tre, treše, treše se ruka ili, drugi, ili jednostavno čovjek nekada, to je najteži dio, ima takozvanu džinsku padavicu. I kažu učenjaci, inače to danas ljekari čak i u zapadnom svijetu potvrđuju zbilja da postoji taj vid padavice koji oni ne mogu e, tim naučnim metodama dokučiti, oni, oni to nazivaju utjecaj duhova na tijela i tako dalje. Znači, to je najteži vid tog džinskog dodira djelovanja ta padavica koja se ne razlikuje skoro nimalo od ove padavice takozvane medicinske gdje, gdje čovjek, čovjeko tijelo bio bolesno i tako djeluje, djeluje. Koliki je grijeh sihr, bavljenje sihrom i odlazak bi najbolji govori hadisu koji je poslanik sallallahu alaihi wa rekao, nije naš, znači ne pripada nama i ne treba se pripisivati nama muslimanima, onaj ko radi sihr i koji traži da se sihr radi. Znači ode da, nekom, da mu neko napravi sihr za nekoga. Također je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao u hadisu koji je imam Buhari, imam Muslim i drugi bu sed al mubikat Klonite se sedam grijeha koji će vas uništiti. Kaže Ulema, uništit će vaš dunjalog, pa nećete biti nikada sretni i nikada sreću dokučiti. I drugo, uništit će vaš ahiret. Koji je to sedam grijeha, kaže radi radijallahu anhum, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, a širku billah, od sihru. Širk, to je obožavanje još nekog uz Allaha Đelešanu i sihr. Na drugom mjestu, znači nakon nevjetstva širka i tih stvari, na drugom mjestu poslanik sallallahu alaihi wa stavlja sihr. Što znači da je to uistinu jedan veliki grijeh. Također Allah Đelešanu je okarakterisao u Kur'anu u 102. majetu sure El Bakare kada je govorio o tome kada su Sulimana naime optuživali oni koji su došli posle njega da on se bavio sihrom, da je njegova vladavina bila izražena na sihru, na čarolijama i tako dalje, Allah Đelešanu je rekao ona kefara Suleiman. Ona kefara Suleiman. Suleiman nije bio nevjernik. Zašto u ajetu ovdje kuranska muđiza jedna? Oni su rekli da je Suleiman bio sihirbaz. Jel tako ili nije? Zašto u ajetu Allah stvarno nije rekao nije Sulejman bio sihrbaz? Zašto je rekao Sulejman nije bio nevjernik? A o sihru se govori. Iz toga Ulema je zaključila što Allah Đelešanu umjesto da kaže Sulejman nije bio sihrbaz. Rekao je Sulejman nije bio nevjernik, zaključila je da oni koji se bave sihrom nisu vjernici. Jer da bi se mogli baviti sihrom, moraju pogaziti vjeru i uraditi nešto, neke gnusne stvari poput pisanja ajeta, recimo nečistom krvlju ili pisanja ajeta ili na stopalima ili sjedanje na mushaf i tako dalje. Znači da bi mogli uopšte da se bavi i to je tajna u ajetu zašto Allah što rekao oma kefara Sulejmana? Sulejman nije bio nevjernik umjesto Sulejman nije bio sihrbajić, a Allah najboli. najbolji. Zbog toga po konsenzusu Znači, svi učenjaci kažu da je sihir zabranjeno izučavati, praktikovati, raditi i tražiti da se radi. Po konsenzusu ovim, to spominjem u Fesiri poznati u komentaru ovog poput Alusija i drugih, znači ne samo da nije dozvoljeno ga raditi i praktikovati, nije dozvoljeno ga ni izučavati kao, kao Kada čovjeka pogodi to, ta nesreća i to zlo. Učenjaci su zbog toga govorili o lijeku, jer to se dešava, to se događa i ljudi često oboli, naročito u vremenima kada nestane znanja i kada se proširi neznanje, tada ljudi u ime vjere zamotavaju taj sihat pakovanjem koji liči na, na vjeru i miješaju to sa ajetima, sa nekim stvarima, a u principu nisu se nimalo udaljili od šetanskog učenja. Zato su učenjaci opširno govorili o lijeku i kažu da se lijek dijeli na dvije vrste. Ima takozvani preventivni lijek, a to je šta raditi da do, toga ne dođe. Šta raditi da do toga ne dođe i ima lijek u, kada se dogodi čovjeku sihir, a to je šta raditi, kako se izliječiti kada sihir nastupi. U vezi sa prvim dijelom preventivni koji je, mislim, važniji, učenjaci su podijelili to na, nekoliko, četiri ili pet osnovnih stvari koje čuvaju čovjeka od I mi ćemo ovdje navesti tih nekoliko. Kaže učenjači, prvo je ispravna akida. Navodi autor dijela se Abduselam dali poznati učač Rukije koji je e, napisao dijela i to dijelo oštri maču u borbi On navodi slučaj da je na jednoj ženi koju on liječio pet puta pojavljivo se sihr, pojavljivo se džin i to iz iste džinske porodice samo s jednim razlogom što nije vjerovala da uopšte sihr postoji i da džini postoji da mogu ući čovjek i to je priznala posljednja džinica koja je izlazila i čak joj, je ovaj, pošto čovjek više nije mogao, kaže dok ne bude vjerovala kako treba, on će se vraćati stalno. I čovjek više nije mogao, nije znao šta da radi, nego džinici rekao da snime na kasetu i ona je rekla šta treba uraditi, treba vjerovati, pa tek onda neće se zaštititi i neće moći ući. Znači ispravno vjerovanje, ispravna akida je prvi temelj, prvi princip za očuvanje od svega toga. Drugo, jak iman. Vi znate da poslanik sallallahu alejhi ve sellem za Omera je rekao šta? Šta je rekao poslanik za Omera? Kad god ga šetan sretne da ide jednim putem, on pa krene šta? Drugim. Znači, neće šetan blizu Omer. Zašto? Zbog snage imana. I kaže Ulema, što god je iman jači, šetan je od čovjeka dalje. Znači, to ti je generalno pravilo. Što si Allahu bliži, dalji si od šetana. Što si od Allaha dalji, bliži si šetan. A sa šetanom je i sihir, i džinski dodir, i urok i ostalo. Znači, to je pravilo biti bližak Allahu znači srcem, vjerovanjem i badetima na znači biti daleko od svega toga. Treće, i badeti. na farzovi, a na file posebno. Prenosi imam Buhari u svom sahihu da je poslanik sallallahu ve wa opisao jednu vrstu sihira koji, koji šetan pravi svaku noć čovjeku. Kaže poslanik sallallahu ve sellem svaku noć šetan na zatilku, či znači, ovdje vadio, ovaj sveže tri čvora. I kad sveže čvor, udari dobro rukom da se ne razveže. I kaže, spavaj, pred tobom je duga noć. Sve tri puta. Znači, tri puta to uradi. I kaže, poslani sallallahu alaihi sallam, kad se čovjek probudi i spomene Allah. Kaže, ulema, dovoljno je da kaže bismillah a poželjno je da prouči neko od ova što je poslanik učio prilikom buđenja, kao što je Bismik Allahume nahja na i tako dalje, znači spominju se te može i to, ali dovoljno je reći Bismillah najmanje. Drugo, i tada se razvježe jedan čvor. Kada uzme abdeš, razvježe se drugi čvor. I kada klanja najmanje dva rekata, razvježe se treći čvor i čovjek bude veseo, čovjek bude radin, osjeća se lijepo i tako Kažu učenjaci u komentaru, među njima i Hajar u Fethul Bariju, komentirajući ovo, kaže ovo je jedna vrsta sihra koju šeitan svaku noć pravi, jer mi znamo u suri nas da Allah Želešanu spomenuo ne fasad one koji vežu uzlove, čvorove i pušu u njih, to je vrsta sihra koja se pravi. I to je sihr koji šeitan pravi svaku noć da čovjek ne bi ustao na ibadet i da bi bio cijeli dan neraspoložen. A ono što ga što, što ga razvezuje je upravo i bade, spominjanje Allah Đelšanu, abdest i namaz. I to je tajna, Allah Đelšanu najbolje zna što je poslanik sallallahu alaihi sallam u noćnom namazu kad bi se probudio prvo klanio dva kratka rekata. Klanio bi dva kratka rekata da bi što prije se razvezao taj šihir, taj čvor što šetnja ga a onda nakon toga bi klanio duge rekate, spominje se i po sura, sura Bekara, Ali Imran, Nisa, sve na jednom rekatu. Ali prije toga dva kratka nekad. Znači i badeti uopšteno. Zbog toga mnoga su priznanja džina samih, iako govorit ćemo o tome da ulema ne pohvaljuje baš duge razgovore s džinima kad liječe, mnoga su priznanja da im najviše smeta zikr, a posebno ajet kursija. Ajet kursija i sura Bekara, za koju oni sami tvrde da ih spale. Znači ti ajeti toliko djeluju, mi to ne vidimo djelovani, pa to je Allahov govor, da jednostavno tako na njih djeluje ako u čovjekom tijelu spali. Skroz. a Kursija i sura Al-Bakara. I četvrto, kaže Ulema što bi moglo biti i najvažnije, a to je ostavljanje harama. Haram, svaki vrste alkohola ako uđe u tijelo, ili haram i metak, ili laž i tako dalje. Znači, svi ti harami koji, koji čovjek radi, otvaraju vrata i djelovanja džinima, šetenima i ostalim tim, jer oni ne mogu ući u čovjeka dok ne desi se tako nešto ili Allahovim kaderom kao što se desilo sa poslanikom sallallahu koji je bio nas podučiti kako to je. To su znači temelji, ove četiri stvari su temelji e, kako se zaštiti od džina i šetana. A u knjizi to i u drugim knjigama naći ćete mnogo tih pojašnjenja i zaštita, preko 60 zaštita štitova što treba raditi, učiti i tako dalje. To je prije sihra. Poželjno isto tako kaže u Lema svake sedmice najmanje. Učiti ruku sam sebi. Znači učiti ruku sam sebi, a to je učenje strategije može tri, može sedam puta, učenje sure Ihlas, Felek sam sebi da proučiš tijelo, potreš ili staviš ruku na čelo i tako dalje, nakon sabah namaza ili posle akšam namaza ili prije akšam namaza ako praktikuješ večernji i tako dalje, to je preventivno onako čovjek da od uroka, šihra i tako dalje. Lijek poslije šihra. Mnoge ljude zanima šta kada se to dogodi. I ljudi traže lijeka. Kada se dogodi, kažu učenjaci, lijek možemo podijeliti u tri kategorije. Prva kategorija je dozvoljeno liječenje. Druga je pokuđeno, a treća je zabranjeno. Što se tiče dozvoljenog liječenja, kažu učenjaci, to je Kur'anom, dovama i spominjanjem Allahovih imena. Znači, na taj način. I nema ništa određeno posebno da je preneseno, znači cijeli Kur'an je lijek, sve dove poslovnika poslanika su i tvojim riječima dove ako učiš, moliš i to je vrsta lijeka, ali naravno da poslanikove dove ajeti djeluju bolje jače i O tome da li Kur'an može biti lijek ako se napiše na papir, takozvani zapis, govorit ćemo nakon ovoga posebno. Pokuđeni lijek. Kaže Lema, pokuđena vrsta liječenja je ona za koju ne znamo šta znači. Nalazi se u mnogim knjigama, E, ruke, lijekovi koji su nerazumljivi. Znači ne zna se šta znači. Može biti lijek, a može biti tu i određeni vid širka, dozivanja džina, šeitana, traženja pomoći od njih i tako dalje. Zbog toga što ne znamo, to je Ulema pokudila i rekla da ne treba, da ne treba raditi. I treća zabranjena vrsta liječenja je zabranjeno, znači ono u čemu ima širka. Poslanik sallallahu alaihi je jednom prilikom nas zabranio da uče ruke. Tako se prenosi od njega. Kažu radi Allahu poslaniče, mi smo imali neke ruke koje smo radili i učili prije Islama, još bilo poznato prije. Kaže poslanik, proučite mi, recite koje su to ruke. Kad ih je čuo, onda je rekao nakon toga posljednji propis je bio da nema smetnje da se uči svaka ruke ako u njoj nema širka. Znači ukoliko se uči nešto, a u tome ima širka, znači dozivaju se džini, dozivaju se šetani ili tako dalje, neke, neke primjese, to biva zabranjeno. To je treća zabranjena. Svejedno bilo to napisano ili izgovoreno ili na drugi način riješeno. Ostalo nam je sad da pojasnimo još zapise, šta je sa zapisima. Zapisa ima dvije vrste imaju po su u Leme zabranjeni zapisi, to su zapisi na kojima isto tako rekli smo ima širka nekih krugića, kvadrata i ostalo vatkoviti takozvani koji ne zovu gdje zarobljava i ostalo to u Leme I ima druga vrsta koju neki dozvoljavaju, a neki ne preporučuju zbog ako, ako će doći u pitanje čovjek i da njegovoga neznanje odvede do toga da upotrebljava i zabranjene vrste zapisa, a to je da se piše Kur'an ili dole na papir i tako dalje. Znači neki to zbilja dozvoljavaju jer kažu Kur'an je lijek, nije precizirano na koji način, a neki to zabranjuju iz razloga što bi to moglo odvesti do onih zabranjenih zapisa, drugo što tim, s tim zapisom obično ljudi ulaze na nečista mjesta, <clears throat> nužnike i tako dalje, i treće što je najgore u svemu tome je što ljudi mogu misliti da ti zapisi djeluju sami po sebi da su dovoljni. Znači ljudi onda ne mole Allah za ne uče ajte, ne uče zikr, ne, ne klanje namaz, a nose to, misle da im je to dovoljno. A to nije dovoljno, to je samo jedno sredstvo. I zbog toga to ne preporučuju i ne, ne govore To je ukratko u vezi u vezi Ostalo nam još da pojasnimo dvije stvari, a to je da li je dozvoljeno čovjeku profesionalno da se bavi liječenjem Kur'anom? Znači da liječenje Kur'anom, učenje Kur'ana ruki uzme kao profesiju, radi i ništa drugo ne radi i od toga živi. Kaže Ulema, to nije dobro ni za čovjeka koji to radi, ani ni za ljude koji su oko njega. Zašto? Prvo, zato što ljudi kad čuju za takvu osobu, pred njima se stvori slika da je ta osoba lijek. I ako odu kod te osobe, gotovo izliče se. Zaboravljaju da u principu ono što se uči ti ajeti, ti hadisi, oni su u principu ti koji <clears throat> liječe, koji pomažu. Tako da se zanemaruje srž stvari, a gleda se onaj samo ko to izvršava, koji je alat, u tome svemu, a to je učač, učač ruke. Drugo, obaveze čovjeka prema ljudima kad se na, to okrene. otvaraju se tu puno vrat, puna ljudima kad otvoriš ta vrata, nema onda nikad više mira, stalno dolazi iznova i ta, stanja se stalno se to dešava i zbog toga, kažu učenjaci, djelovanje na ovom preventivnom dijelu je preče, obaveznije i to je obaveza muslimana, učenih daja i tako dalje. Znači da ljudima ojačavaju iman, da ljudima ojačavaju svijest o tome da ljudi sami se štite, uče i da jednostavno nemaju problema. Jer u životu kad nema harama, kad se rade i bareti, kad se uče zikrove, nema tu šetana. Ali ne vrediti lijepi čovjeka koji, koji je okružen šetanima stalno. Od alkohola, od kamate, od bluda, od ostali znači griha koji su oko njega, i onda naravno da, da ga tako nešto pogađa, i teško je takve slučajeve i liječiti, jer on sam se izlaže tome. Znači, djelovanje na tom preventivnom dijelu je obaveza, preče, bolje i djelotvornije, tako da postavi se jedan pravi poredak, a to je da šetan i džini nemaju veze sa ljudskim svijetom, da živi svoj život koji je Allah odredio, a ljudi da živi svoj i obožavaju gospodara svijeta. Na kraju preporuka iz iskustva, a to je da se ne razmišlja o sihru kao prvom uzroku problema da se ne razmišlja o sihru i da se ne umišlja sebi sihir ili džin da ima u čovjeku prije liječenja regularno. Zašto? Zato što iz iskustva znam da ljudi umisle sebi stvari koje nemaju veze sa stvarnošću. A to je da se recimo nekada zaduži puno. Pa ne mogu vratiti dugove. Pa su problemi, pa ovo. Ili rade u uđu u poslove koji nisu profitabilni, pa propadnu, izgube i tako dalje i na kraju sve to pripišu kome? sigru Kažu sigru A u principu to je njihova nepromišljenost ili posljedica njihovih postupaka koji ih muče I nema veze sa sihrom. I druga stvar, imaš ljudi koji sebi toliko umisle da imaju sihra, da imaju džina u sebi, da ti njih ne možeš ubijediti da nema ništa. Znači, skoro slučaj, jedan čovjek je stalno da, izdavao velike, velike pare na nekakvo liječenje i tako dalje. I onda kad je došao da se uči ruka, nema ništa. Ne reaguje čovjek nikako, nema u njemu ništa. Potpuno zdrav. Jer onaj ko u sebi ima svih džina na učenje Kur'ana mora reagovati. Mora se pojaviti trzanje, plakanje, govor i tako dalje. Prema tome ne treba se zavaravati, trošiti novac, trošiti živce i na, na kraju krajeva i vrijeme na razloge koji nemaju veze sa stvarnosti, nego se treba treba se rješavati problemi, a onda ako ne ostane zbilja ništa, onda ostaje sihir kao posljednja opcija gdje se provjerava, odlazi se nekom pouzdanom i tako dalje. Na kraju Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Imam Buhari, Muslim i drugi rekao da će od njegovog ummeta 70.000 ljudi ući u džennet bez polaganja računa, a neće biti šehidi. Znači, vjernici, muslimani od ovog ummeta 70.000 njih ući će u džennet bez polaganja računa. Kad je to poslanik sa selem rekao, ashabi su počeli međusobno razgovarati ko su ti ljudi. Pa su neki rekli to su ovi, to su oni i tako dalje. Nakon toga je poslanik izašao iz kuće i pita ih o čemu razgovarate, kažu tako i tako. Kaže poslanik se osrlem, to su oni koji ne koriste kauterizaciju, to je korištenje vatri užarenih predmeta kao lijek, nisu sujevjerni, znači ne vjeruju kad im pređe crna mačka ili slova ili ostali neki znakovi koji oni ne, ne vjeruju u te stvari i ne traži da im niko uči ruke. Znači ne traži da im neko uči ruke i na sloga gospodara se Znači ovdje je poslanik sa u ta svojstva. Kažu u Lema, kogod ispuni ova tri svojstva, nije sujevjeran, ne koristi vatru za lijek, to se prije koristilo, naravno kad je ranjen neku ili ima ranu neku i nije bilo drugog lijeka nego da se na taj način to spriječi, zatvori, širenje i tako dalje. Danas toga, hvala Bogu, nema. Ali, a, e, kogod ispuni ove uslove, nije sve vjera, ne radi to i ne traži da mu se uči ruke, kaže Ulema, ulazi ovaj hadis, bez obzira ako broj bude veći, ući će od žene svako ko bude takav. Znači, pred nama za ruku ostaje da najbolje da ne tražimo, a dozvoljeno je, kažu učenjaci, ali preporučuje se da se ne traži kao i sve drugo od ljudi, nego ako neko dođe sam ili nam neko drugi dovede, a mi to ne želimo da uči, onda ne smeta čovjek će ući ovaj hadis, ako mogu biti od tih 70.000 koji će ući u Ovo je bilo ukratko u vezi s tim, tema je uh, široka, ali u svakom slučaju prepušta vama sada pitanja, konstatacije i ostalo u vezi s tim. Ja molim Allah da nas pomogne i sačuva svakog zla i belaja i da nas učini od onih koji slijede najljepše i govore. Kulu kao vas vastafiru Allah, sallallahu Molim Allah samo da nagradi profesora na ovakvom lijepom istotnom predavanju. Ako nekom ipak nešto nije bilo jasno, može da postavi pitanje, bilo pismeno, bilo usmeno. Bojno. Evo. Urok. Urok e, nije isto što i sihir Znači, sihir djeluje putem džina, čarolija i tako dalje. Urok e, to je jedno stanje definišu ga učenjaci kao djelovanje duše na dušu. Znači mi smo sastavljeni na dvije komponente. Znači imamo tijelo i imamo dušu tijelo na tijelo može djelovati, znači možemo dodirnuti nekoga, neko nazad, ali duša ima svoje ovaj, duša ima svoje dodire i ostalo. Zato poslanik sa selam kaže e, duše su kao, kao vojske koje se prepoznaju, one se spoje bliže. Koje se ne nađu, one se razvoje, neće. Neki to tumače da je to bilo kad je Allah sam stvorio sve ljude, od Adama do, do posljednjeg čovjeka na zemlji, i traži od njih da posvjedoči da im je on gospodar, o tome se govori u Kur'anu i u hadisima. Pa koje su se duše tada vidjele, prepoznale tu, nekada im dođe onako kroz život na ovom svijetu, ali u svakom slučaju, znači, duše djeluje na drugu i to je jedno stanje kada ta energija iz duševna i iz nutrene čovjeka djeluje na drugog čovjeka i isto tako može biti djelovati na njega psihički, tjelesno, da se razboli i tako dalje. Šta više, neki ili dobar dio učenjaka smatra da je urok opasniji od Jer bilježi ima muslim u svom sahihu da u ovom umetu najviše ljudi umre od uroka. I u drugom hadisu poslanik za kaže urok devu strpao lonac, a čovjeka u kabu. U smislu da se deva urekne i gotovo moraš i zaklada da bi od nje nešto, nešto bilo i dođe u lonac, a čovjeka u kabu znači usmrti i kaže Ibn Kajim kad je govorio o tome u svom dijelu Tibu Nedovi, da uroka ima dvije vrste, ljudski i džinski. Dokaz da ima i džinskog uroka, znači da i džin može ureći čovjeka, je hadis koji zabilježio imam Buhari u kojem je poslanik sa kad je vidio jednu, ženu kako sjedi u, kući njegove supruge, rekao je učite joj rukije jer ona je urečena. Ali upotrijebio izraz za koji učenjaci kažu da znači džins, urečena džinskim pogledom. Zaštita od džinskog uroka je da kad čovjek kad se skida ili kad nešto oblači da kaže bismillah. U nekim rivajetima koji neki kažu da su slabi, e, spominje se da treba reći la havla vala kuvota I da je to zastor između čovjeka i džinskih pogleda. Da ne vide onda kasno. A inače oni nas vide, a A zaštita od, džin, od ljudskog dodira je da se uči zikr ovo isto, da se kad govori bismila i tako dalje, i da onaj ko nešto gleda, kad nešto zadivi ga, da kaže maša Allah ili maša Allah, Allah, dalje. Jer uroka ono toga ima dva razloga, to je zavis, što je najveći razlog, i drugo zadivljenje, kad čovjek nešto toliko zadivi, da jednostavno zastane mu da. Ta treba reći maša Allah, Allah, i onda ako Boga neće se neći. Ne ulaj da halte džennetike kulte maša Allah la kuvati A zašto nisi kad si ušao u svoj baštu rekao maša Allah la kuvati kako se spominje surija kaže. A Allah ne Kako zna ko ispravno riječi ako još, e, još bi rekao, ona, imate hiljade maltene ljudi koji liječe nepravilno, griješe i tako dalje, čak više imate imama i tako dalje. Kako se ne Boga Ja što se tiče drugog dijela pitanja, početi s njim, e, znam sigurno i vjerujem da što se tiče imama i toga situacija je tu dobro se popravila. Znači sada imam i ostalo zvanično je zabranjeno islamskoj zajednici da se imam bavi tim ili onaj ko se bavi tim utvrdi se da, da izlazi, da, da, da komisija određuje, da, se potpuno izbacuje iz islamske zajednice i tako dalje. Znači što se tiče toga, to, ta su vrata zatvorena dobro. Imaju te nekakve nadrihođe koje nisu ono, članovi islamske zajednice, nisu zaposleni tu, oni rade svoje i tako dalje, ali oni su e, sve manje zaposleni. Ako Bog je narod dolazi svijesti i traži pravi lijek, jer znate jednu stvar, to je da to pogrešno liječenje najviše šteti samoj osobi koja je oboljela od toga. Jer onako se na pogrešan način ovaj, izliječi, to će se vratiti nije to pravo izlučenje i tako dalje. A kako prepoznati one koji liječe? Prepoznati ćeš ih na jedan način. Ako razgovjetno uči Kur'an i čuješ sve što uči, samo znaš da je Kur'an, taj pravo liječi. Ako nešto šapuri, nešto uči, taj je Ja. A ako piše one stvari, to taj nije sumnjiv, taj ne treba ići. Znači, samo ako razgovito sve uči, znači čuješ ga da uči Kur'an ili dole i tako dalje, i ovo samo, jel odmah zna da li treba toj osobi recimo učiti, odnosno liječiti ili ne? Ne zna. Ne zna. To se ne može znati ako se ne radi džinima. Samo onaj ko barata s džinima zna kad je ko, kad u čovjeku ima džin. Ja sad recimo, ne, kako ću ja znati u kome ima džin? Ja njega ne vidim. Jedino ako mene džin s kojim, recimo, mislim, tog čovjeka džin s kojim on barata, obavijesti ga i kaže, tada može znati. A ovako da zna prirodnim putem je, kaže Ulema kod nas, imam šafija, kaže, ko tvrdi da vidi džine u njihovom pravom obliku, mi to taj za nas nenormalan ne primamo njegovo svjedočenje u sudnicama. Znači, nema da, da može čovjek ovim očima vidjeti džina u pravom obliku. Može ga vidjeti kad se pretvori u zmiju, psa, znači, mačku ili čovjeka i tako dalje, ovako ne može. Jedino otkriva se da neko ima džina ili sir učenjem. Čovjek dođe i kaže ja imam neke tegobe, onda oni imaju određeni simptomi, ako sanja nove neke e, previše visoke ljude, male ljude, neke životinje stalno mu se ponavljaju, proganjaju ga, vidi sebe na kakvim mjestima koji su e, tamna, udaju. To su simptomi toga, potom je može čovjek znati i onda učenjem prvih hajeta to se osjeti, javlja se i tako Allah ljudi koji ne mogu biti Što se tiče da je nekoga, da je neko od Boga zaštićen u smislu, nema takvog čovjeka. Jer poslanik sa bi bio najzaštićenije biće, a zna se da je pogodio vas u svim relevantnim hadijskim zbirkama se prenosi da je, da poslaniku bio napravljen sihr i to tako da bude ubijen. Ali to se nije desilo, uvijek je bio neraspoložen, e, nije imao volje ni za šta, e, imao je osjećaj da prilazi suprugama, nije prilazio i tako dalje i onda je znao da nešto nije u redu, a nema nikog ko je zaštićeniji od poslanika sa Salomar Znači, da neko ima garanciju da, da mu sihir ne može ništa, to ne, ali da se može zaštititi i nada se to da, nema sumnje. Znači čovjek se zaštiti i ako Bog ništa. Kako se odnositi prema sihirbasu, prema Što se tiče nas, običnih ljudi, bježat što je dalje moguće. Znači izbjegavati ih skroz. A što se tiče nadležnih u islamskoj zajednici, oni su dužni e, reagovati preventivno sprečavanjem rada tog čovjeka, odloženjem kod njega, pojašniti mu da, da nije to obaveza imama, glavnih imama koji, su dužni za da ovaj brinu se i vode brigu o svom džematu, znači da razgovaraju s tim čovjekom i pojasnimo mu, jer pazite, i to se zna, to je jedna činjenica, ne smijemo zaboraviti, da mnogi ljudi upadnu u sihr, i sihrom iz neznanja, čisto iz neznanja vjeruju ljudi da su u pravu i budu nekada i od šetana samo prevareni i učeni bukvalno u to i oni misle da su u pravu jer ima tu malo i Kur'ana pomiješanog i ostalo ali nisu u pravu znači treba ljudima pojašniti priči i ako Bog da to će svesti na neki minimum a na kraju Allah čuva sve svakog kako bi protumačili suri 22 radnji i kaže vi ste nas pozivali ja sam se odabio Sura 22, ajet, igranju, a ovaj, ajet A kako ajet glasi, ja ne znam. Ovo je šektan, inna to, radakum, radakum, a, taj ajet, ta šeitanova hudba takozvana. To učenjaci nazivaju šeitanova hudba koju će oni spričati za ženemljama kad uđu u njemu. Naravno, to se odnosi prije svega na njegovo bukvalno zavođenje, što je njegova glavna zadaća. I nećete vjerovati, ovaj malo prijašnji hadis koji smo naveli od Buharije, ukazuje koliko on ozbiljno svaka svoju zadaću i koliko se trudi da čovjeka spriječi od svakog vida dobra. Jer svaku noć on čovjeku to sveže te uzlove iza, Svaku noć. Znači, poslanik kaže da svaku noć to bude. Znači, neumoran je. Pa čak i osobama koje ustaju u noću i rade sve to, on opet ne odustaje. I ponovo to radi. I to se odnosi na to zavođenje, odvođenje od Allaha Đelešanu i tako dalje. A naravno da tu ispada sihr. svi vas niko nije prisilio da to dođe, nego upravo ovo kako što je šetan neko, da je on samo pozvao, a oni su mu se odezvali. E, što se tiče, znači ćemo jedno po jedno, podsjećat ćemo energiju na to. Što se tiče uroka, simptoma uroka, simptomi uroka može biti bol, kao prvi simptom. Navodi se u sunanu nebu da je jedan od ashaba, anhu, kada su dvojica ashaba bili, imali, imaju one oaze u pustinju. I sad su oni raspremili i trebali su ući u vodu. I ovaj drugi je imao tako lijep ten kože, da je ovaj drugi samo udahnuo i on se automatski razgolio i pao. Kad je poslanik sa selem došao, rekao je, a zar vam treba da ubijete svoga brata, zašto kad nešto lijepo ne vidite, ne kažete maša Allah. I onda je poslanik sa selem naredio ovom da se abdesti i tu vodu od abdesta posluo je po osobi koju je urok učinio. I to je nešto. Zato kaže Ulema, najlakše je urok riješiti kada znamo ko je ureko osoba. Treba ta osoba da se abdesti, tu vodu od abdesta trebamo posuti. Neki kažu treba posuti s leđa iznenada kao malo ga Onako iznenaditi. Neki kažu ne, dovoljno je da se ova osoba sapere tom vodom i ako ne bude dovoljno prvog puta, drugi put, treći put, dok ne nestane potpuno toga. Znači bol, promjene u tijelu, promjene u raspoloženju, stalna glavobolja. Znači ako nema uzroka nekog zuba i ostalog, znači da nešto boli, stalna glavobolja je isto tako znak. Liječiti znači ovim putem je najlakše i to se najjednostavnije riješi tako. Ako ne znamo koje, je, onda u tom slučaju liječenje može malo potrajati, a to su redovne ruke ili slušanjem ili učenjem. Znači ruke, slušanje Kur'ana, sure Bekara i tako dalje, odredi se određeni dio Kur'ana koji sluša i ako Bog da to će proći. E. Na predmet se može napraviti, svakako da se može napraviti, naročito predmet lične prirode. Poslaniku sallallahu alaihi sallam napravili su bilo na kosu. I zato kad smo malo prije govorili kako prepozna sihrba pa za kažu lema, ako ti traži neki predmet ili odjeću ili da mu donese životinju, to je znak da radi se Znači, Jer osobi koja liječi Kur'anom ne trebaju predmeti. Znači, jednostavno čovjek uči Kur'an i gotovo, nema ništa više. Ali ako nešto traži, tako to ne. Znači, lične prirode, predmeti i ostalo, e, kad se dođe do tog predmeta, treba ga jednostavno, ako je svezano, razvezati i tako dalje, zapaliti, uništiti. U slika. E, ako traži sliku. I to je oznako. I to je. E, postoji do duše dvije, neki su sad uveli malo, modernizovali se pa uče ruku na sliku. Kaže Ulema to nije ispravno, ne treba, znači ruka se ne može uspiti na sliku, a neki traže sliku zato da bi džin mogao naći čovjeka. Recimo, kako će on postati poslati džina određenoj osobi? Ili po slici da, da džin biti ili po odjevnom predmetu da ima neki miris, jer poslanik u hadisu u kaže da, su, da, da je šeitan lehas. Lehas i hasas. Hasas da ima veoma razvijena čula. Veoma razvijena čula, znači čulo mirisa, poput sa recimo, pas nanjuši nešto, e tako pomoću tih predmeta da džinu, na, na osnovu mirisa dođe do određene osobe i tako dalje. Znači predmeti te ostale. Ne. Znači uništi ono se taj predmet spali ako Bog da sihir odječki. Pitanje koje je postavljeno pismeno, kako znači to je sihir, to je... Malo prije smo govorili, znači. Može li čovjek sam se znači provjeriti puštanjem CD-a ili na neki drugi medicina? Može, ali sam na nekim kasetama vidio nije preporučljivo u toku vožnje. <laughs> Dok se vozi, naravno da, da može a, osoba koja ima zbilja u sebi sihra ili džina i tako dalje, na prvo učenje Kur'ana reaguje. Znači reaguje ili gubljenjem zraka, davljenjem, gušenjem i tako dalje. I ako to osjeti, onda u tom slučaju treba da se javi do učenog čovjeka, da ispriča svoj slučaj i da se krene u postupak liječenja. Da li se nestaje ili se zavisi od toga koliki je sihrba znala, od vrste sihra i zašto je namijenjen. Recimo ima sihra koji je namijenjen samo da djeluje u određenim situacijama. Kad recimo hoće boje rastaviti muža je od supruge ili momka od djevojke i tako dalje, obično to je polje gdje se najviše sihra radi tada čovjek osjeća se normalno, nema nikakvih problema. A kad dođe u susret, susret ili kontakt sa tom osobom dotičnom, gotovo. Osjeća se toliko tjesno, vidi tu osobu sasvim drugačiju i tako dalje. Znači, izgleda mu e, ružna, neprivlačna, jednostavno ne želi je vidjeti. Čim ode, ništa. Znači, zavisi zašto je si je napravljen, s kojim ciljem, E, koliko, je sirba zvučen i tako dalje, ima i za koji nisu dobro usavršili to, pa pogriješe nekad prođu i tako dalje. Jednom se desilo da je neka žena tražila da, da, da čovjek voli samo nju. Znači da zamrzi sve žene i da samo nju voli. Ali se desilo nešto drugo, sirba nije mogu vas tako precizirati stvari, nego desilo se da je čovjek zamrzio i majku, i se, znači sav ženski rod i na kraju i nju. Znači, teško je to sad napraviti sve konkretno. S obzirom da nam vrijeme ističe još jedno pismeno pitanje i jedno usmeno i završeno ako bolje. Sende, izvolite, može. Ovaj, mislim da ćemo gledeći neku emisiju svima, neku novom. Ljudi da je isusno bitan, nešto tako dalje. U očima njegovim se vidi kada je općine. Može u takvu čovjek jednostavno uvodi, da on tako lupa, lupa, znači, postigne. Da li može od sina? Može. Znači nema sumnje da može. Ali da li je to opravdanje? To je drugo. Znači to što on tvrdi zbilja ja sam malo, a vjerujte ja nisam, ja sam prebacio, nisam mogu ja toliku količinu gluposti na jednom mjestu nisam mogu zbilja. Mislim, e, može djelovati, džin može djelovati na čovjeka, ali obično ti kažem ljudi koji ako su zbilja u zabudi, džini ih ostavljaju, nema toliko posla s E šta će nas uveo na treći? Govorili smo o sihru, o uroku i ostao, ostao je ogramak. Ogramak je takozvani džinski dodir ili mes. On je spomenut u suri Bekare. U suri Bekare kada je govoreno onima koji jedu u kamatu da će ustati iz kaburova kema je kumu ledije tahabbetuhu šeitanu minel mes Znači, ustači kao oni koji je šeitan dodirnuo svojim dodirom, mesom. je dodir. Kažu u da je, da je nazvan meš, da je džinski dodir ili ogramak, znači naletiš na džina ili ga udariš ili tako dalje i ispričaš vam, podsjetite me na jedan događaj jednog velikog alima šeha Abu Bekra da mu derišao poslanikovoj džami sa njegovom sestrom događaj. Uh, udariš ga i onda džin dodirne čovjeka. Kaže imam nerevi i druga ulema taj džinski dodir nazvan je dodirom zato što on zna centre negativnih tih nekakvih gasova, plinova ili tih izlučevina u čovjekovom tijelu koji on dodirne. Znači on ih može dodirnuti jer može ući tijelo. Dodirne ih i onda negativno djeluju na čovjeka. I zavisi šta je time htio ili koji je dio toga dodirnuo, na koji dio, da li na mozak djeluje pa čovjek poludi ili djeluje na tijelo pa čovjeku se oduzme jedan dio tijela i tako dalje i to je drugo. Ali zato je nazvan dodirom džinskim ili nešto. Hmm. To je bilo to. Ima. Nema osobe koja nema pravo na pokajanje. Znači, nema osobe koja nema pravo na pokajanje, e, ovaj, bez ikakve sumnje. A ono možda se ti da neko govori o pitanju kada sihirbaz bude uhapšen u recimo islamskoj državi pa kadija presudi, da li mu pokajanje pomaže da ne izbjegne smrtnu kaznu ili ne ili tako dalje. To su, kaže Ulema, pitanja za kadije. Ali između njega je Allah da li se on može pokajati, to nema nikakvog. To je isto kao ono što je ubio stotinu ljudi prije, pa mu ovaj učenja kaže, ma je hulu, neke obejnete, a šta te to sprečava da se ti pokaješ i vratiš na vladu? Znači pokajanje postoji i važiv je se pokajati svim grešnicima koji si hrvatski. Možda se samo posebno riječ to osoba u ranu, recimo da ne bude prisutna osoba da se uči i daleko. To je, to je teško zamislivo zato što Kur'an djeluje Direktno. kad se, Znači da, i to treba glasno razgovorno učiti da, da džin pokušava se sakriti u čovjekovom tijelu. I da on to dobro čuje, zato je bolje najbolje učiti Neki praktikuju, znači prvo što radi da dođu blizu uha i sve što uče, uče uho. I onda brzo se pojavi, ne može se sakriti. Jer ajeti su za njega komuni. Teško, ne, teško je bio u Bosni što mislite o njemu? Što se tiče njega, čovjek je biznismen, nema govora. Znači, zarađuje dobro i ima dobro razrađen show i ostalo, znači, a, zarađuje dobro para. Što se tiče toga da on prikazuje neke stvari, čuo sam da se koristi tim trikovima, svjetlima, staklima i ostalo, znači tehnikom, znači čarobnjak u, u neku ruku, kako mi to zovemo, znači bavi se tim, a ako se bavi nekim, zbilja uradi nešto i tako dalje, pomoću džina možda i tako dalje. Znači, ali čuo sam da se bavi tim, i čak je bilo lazi čini mi se ono, kad je bio ovdje ona djevojka što je bila, što je hodala i ona nešto pričala i tako dalje, da li se bavi, ali to uglavnom, znači, čovjek je razvio posao na taj način. E, ostao sam dužan još ovo da vam ovaj, ta djevojka, sestra od toga Bubekra al su bili limitirani prostorom. Može pa ćemo ovaj, to je veliki ših, ali još uvijek živi stari, malo je sad bolestan u zadnje vrijeme. On je već dugi niz godina modelisu poslanikove džami. I on priča da je imao sestru. Bili su djeca. I kuće su prije tamo ovaj, nisu, nemaju krova, nego to je ploča jedna i gotovo. I oni su u korpama dizali E, hurme. trpaju hurme u korpe i onda korpe dižu na, da se suši. I ta njegova sestra je povukla malo težu korpu, nije mogla i padne iz ploče na I od te noći, znači taj dan je pala, i tu noć, nikada ni jednu noć nije imala svaku noć nju je davilo, gušilo, tušilo i oni dođu, ona, ona udara nogama, nema zraka. I oni su učili, dovodili ko će ući struke. Dovodili su ko će ući struke. I on je progovorio o džinu i rekao je zašto. Da je taj dan pala na njega. I izgleda da ga je puno udarala ili, možda je mali mali ili šta je, ne znam. žive zbilje. Udarila ga puno i da je on neće ostaviti na miru. I ona se s tim borila svaku noć, i tako dalje, i na kraju jednu noć ju utušio. Znači, preselila i kaže da je tako ostao bez sestri. Znači, a Allah zna ono najbolje Zbog toga, kaže učenjac, kad čovjek skače se soka, ili kad baca nešto toplo ili predmet neki, svaki put kaže bismila i neće ako Bog da ništa. To je bismila ili bismila rahman rahim. I gdje se Allahovo ime spominje, njih tu nema. Sa pitanja možemo nastaviti ako da pa na sljedeći srijedi. Ono... evo još samo ovo je zaista što mi Pa eto, ja ću preporučiti ovo što će sad izaći ako Bog da. Ovaj, završena je zbilja, obiluje fajdama i koristima i čak je ovaj uvod, ovaj, ovaj vaš što je izgubio sestru na taj način, od džina on je napisao uvod u tu knjigu i obiluje zaista pajdama kako se zaštititi i tako dalje. I naravno knjiga Oštri mač u borbi protiv sihrbaza. Međutim, Oštri mač u borbi protiv Sinbaza on je više praktične prirode za one koji liječe. Znači sad ko hoće liječiti pa da šta da radi. Ali ovaj prvi dio knjige te, on je više za obične ljude koji hoće da se zaštite, da, da nemaju toga i tako dalje i kažem ima preko 60 zaštita, štitova, šta učiti i kako učiti, te ako Bog da bit će korisno to. Ja je nisam čitao, ali čuo sam da je lijepa, može i ona poslušati. Da. Mislim, možda još ima, sigurno ima još nekih knjiga, ali ne znam, ne znam za njih. Da nagradi Feeling was the service is very Thank you.